Due Records, Calle Artistico, Cine. What's his name? Let's go. Oh boy. Oh boy. Yeah. Di ba nangusga ka dati? Walang mapapalagay ako Di na sikmura sinabi mo Kaya lahat yung tinai ko Ngayon ko paaalala, Mga nilimot ng gagong to Ekis na sa akin yung taong to Pagkapanalo ko talo mo Akala nyo di makakaya Buhay balot ng hiwaga Sisiw kapag malala na Padating na yung biyaya Paredong ka sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke yung mahi ko Pag walang tiwala wag ka rito Kala mo di makakaya Buhay balot ng hiwaga Sisiw kapag malala na Padating na yung biyaya sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke yung mic ko Pag walang tiwala wag ka rito Kita mo nagsusumigap Mabigat man binubuhat Pangarap lang tinutulak Di gumaya sa makupad Tirik man naro nagbibilad Mahirap pero nagsisikap Samantalang yung iba ay tinatamad Ako naman dito lang palagi at nagsisipag Habang ako ay sinasabo nila Mga bibig nila ay bumubula Umaangat lalo pag binababa Kaya puro ingit yung nadarama Medyo mainit sa mata nila ah, Di kasi matupok apoy kong dala ah, Di ako tumigil na magpagaling Pero ang pakiramdam nila ay sumasama Ngayon ano na, kala mo Bang bang, zoom zoom X ka, wag ka na Mga fake dun Sino ka ba? Wala kang karapatan Para ako yusgahan Di mo pwedeng pagdudahan Dahil sarili ko lang ang nakakaalam Kala niya di makakaya Buhay balot ng hiwaga Sisiw pag malala na Padating na yung biyaya Pare doon ka sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke yung mahi ko Pag walang tiwala wag ka rito Alam mo di makakaya Buhay balot ng hiwaga Sisiw ka pag malala na Padating na yung biyaya Pare doon ka sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke imahe ko Pag walang tiwala wag ka rito Wag mo hinto lagi mo lang nagalawan Di mo makukuha kundi mo gaganapan Ayos lang ako kung titinuri lang kita Pero balang araw sa akin pa makikita yung kinang Easy lang ako yoko makipagtulakan Gusto ko kasi palagi may kabuluhan Hindi na naniwala kaya sa gipin ng rap ang buhay ko Ipapakita meron mapupuntahan O ito nangyayari na ng dahan-dahan Pero di lang yun yung kaya ko napatunayan Mapait ang buhay pero kaya kong kulayan Tatamis din yan kapag ikaw ay nailawan Sarili mo lang wala kang dapat nasa asan Matalisod man ako sa akin nilakaran Handa mamatay ng mga awit hanggang sa huli Kasi ito yung napili ko na pagkabuhayan Kala nyo di makakaya Buhay balot ng iwaga Sisiw kapag malala na Padating na yung biyaya Masyadong ka sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke yung mahi ko Pag walang tiwala wag rito Kala nyo di makakaya Buhay balot ng iwaga Sisiw kapag malala na Padating na yung biyaya Pare doon ka sa kagaya mo Mga umapir lang sasama ko Di mapepeke yung mahi ko Pag walang tiwala wag ka Oh boy, you went dumb on this one Records. Yeah.